okay mayong uh, kilo mga bata <clears throat> atong isgutan ang usa sa major natong project or direction sa atong future nga ako nakita nga mas maayo na may atong buhaton kaysa mo sunod ta or maura atong tanawon ang agianan nga gigamit sa uban meaning OFW ka professional ka o from there musubay ka sa kinabuhi nga dili kayo ideal o daghan to nakita nga daghang mga sufferings tungod kay kining OFWism o kanipong employment daghang limitations ang diri sa OFWism may daghang tunok meaning nagha-pains ba ng sakit so dili ko kayo fever ana although di ta sa tao pero kung makahimo taglaing agianan makasi taglaing dalan anong dili man <clears throat> with the help sa ating Ginoo so ang akong plano para sa future sa mga kabataan um, sigun sa kinsay maapil sa atong grupo is uh, inay abroad ko madto lang ko sa lugar sa Pilipinas like Mindanao diin or specifically forest forest uh, kung ipasabot adto ko abroad sa Lasang ngano kay ang feature nato nga organic o uh, ah, kaluwasan nato sa nagka uh, expand nga scope no or territory sa mga gihiluan gihiluan ng mga pagkaon gihiluan ng mga hangin na gihiluan ng mga kasaba kanang noise pollution nag-expand o nagagrabe so luoy ang future generation nga uh, makasunod kay sayo kaayo na gihiluan o nagkaon og naginom og mga nahihilo nga mga pagkaon og inunon og hangin nga nahilo tubig nga nahilo and then uh, siyempre sayo ang pagsugod sa poisoning unsam nang poisoning kanang mga sakit sayo sayo magsugod ang mga sakit so klaro naman na ah, daghang mga sakit ng mga bata nga dili pa ngayon tang masakit uh, mga mata daot na baga na kaadyo ganti para so <clears throat> meaning weakness na dako nang problema na ayos gani ang maigo dako nang problema nya mga grabe ka dagko mga baril na mga kabataan dami na na dili naka-function og tarong ang trend nga gi subay sa majority o sa general public karon <clears throat> o bag health galing klaro kayo na siya <clears throat> sakit o kamatayon gid ang trend munya pagkamubo kayo sa edad gani ang sitwasyon ron finding sa US ang kamatayon na ana sa womb sa inahan more than 400 ka mga toxic chemicals poisonous chemicals ha na sasod sa ilang ipa-examine nga mga inahan nasa womb so imagine mo maglutuluta ang bata ang fetus sa sa fluid or liquid nga puno sa poison 400 ka poison unsa may mitabo sa bata ana dili na tumutumo ah tinuod ng uh, ah, scientific findings na average of 400 kapin 434 ba to ng mga toxic chemicals naa ah, nasod nasod natipo anang ah, imbis safe unta o pure unta nga fluid life giving fluid sa worm sa inahan nga na polluted man lang another finding kaning klase mga chemicals mo attack marag torpedo ba og imagine nimo sa gira pa na gira diya sa naval lava, naval war gira sa dagat ang bata murag katong <clears throat> ship no barko and then ang mga kontra gagmay mga U-boats katong German U-boats gagmay U-boats ug mga submarino nga gasig tira og missile or bomba batok sa ship aron maunload kaya na diha sa sip ang nagkakansong mga armas o mga sundao sa ilang kaaway. Naapo diha sa top ang lancer, ang mga lance mga fighter o mga bomber ng mga planes. So, kung hagba ng mga barko, dako ka yung puntos sa let's say, mga German, kata Amerikano na nga barko. Karon mawikin pa nga ang American nga force. Kaya wala naman sila nang ligoon ka nga barko. So, target sa mga kaaway using gagmay nga mga U-boats nga dali lang makaliko pangtirahan og misail og bomba ng igo ng barko hantong mabuslot og maunlod o nga na ang bata abin so kapila kapila igo ng bata sa mga toxic chemicals nga mo hamag niya o itira nga na niya kada adlaw 10,000 times scientific na siya nga figure mga scientist na nag-estimate <coughs> nakita nila ang pagpangatake pagpanghamag sa mga poisons gusto nilang buslutan sa samaran makasulod sila sa fetus ang mao ng bar barko illustrate nito as bangko, barko now pangutan na nadutlan ba nadutlan ba ang tubag ana nga kung di gani kasubayod ng bata ma stillbirth gani patay gani siya meaning tan or makagawa makagawa pero daghang deformities way ilong way mata bungi or way way mga tudlo oh mo na mga proof deformities swerte na makagawa nga deform kaysa katug yung makagawa kay nahilis o namatay mao nay way sa kalibutan toxic way sa kalibutan disabled ang unay mabuhi disabled gani ang mga mga bata nga in the form of semen pa semen pa samahan oh mga matay gani ng mga semen ngano man na tungod sa toxic nga mga substances og way of the world atong sundon ari ta sa progress ari sa taas na so, ginag nalutan ano, oh <clears throat> kani mga machinery kini mga progressive kunuhay nga mga pamagiron ron unsay natabo ron nila Amerika China oh gi ila o giisip na giangko na nga China ang grabe ka progressive sa ekonomiya mo'y nagpahulam ang China mo'y nagpahulam og mga 85 billion dollars a day sa Amerika para ang Amerika makabayad sa ilang mga trabante sa gobyerno og makafinance sa mga mga kumpanya nga nagka bankrupt kakarisod ang loan sa Amerika ron 41 trilyon na. Di na namabangbang yung bayro nun. Despite the fact nga gasigig print ha, gasigig print pila ka billions, millions i print kada adlaw. Sa ilang printing press sa kwarta. Imagine ka na walay limit kay ilang gipugos ang ributan mo dawat tungod sa pwersa, mo dawat sa ilang dalar way back up sa gold way back up sa land way mga collateral papel ra pero tungod lang power mapwersa nilang kalibutan nga mudawat silang dollar na supposed to be kada dollar na ay gold back up na ay collateral na kung fair juga mam na original kasabutan sa una di undang man ni Nixon way back in 1973 ba to 72 para free na nga mereka magprint og way limit o karon way limited tuod way limit tuod tanawang gaba sa mga abuso nila ng nga abuso abuso di man kag 200 years ginasupsupan nila ginamina gipangkuha ang mga natural resources kalibutan in a hurry to spend money there are too many especially sa Africa oh kung dapugan lang development sa mga tao Nag- 8,000 ang hiniram ko dito. Kahapon, ang... Ang natural resources sa uh, Africa nga uh, daghan kayo mo na ginasupsop ginakuha na ginamina nila in more or less 200 years Unya unsay lang uh, gibakwi o gi girepay nila sa Africa. Pag nga nila nga maka-infrastructure. Kasada, bridges, railroads, communication systems, uban pa mga transportation systems, importante ang mga damo unta mga irrigation wa ilang gihikaw na <clears throat> wa na nila hatag sa Africa magkataon lang na ay himon silang bridge o uh, ah, kasada kung muna nag-connect sa ilang minahan nga to sa port o sa pantalan to ay lang barko nga na ka selfish o ka-oppressive ang Amerika gidescribe ang Amerika karon sa mga tao tao nga nag-comment nag-analyze sa sitwasyon na nag-enrich ang kagalingon by impoverishing others especially the Africans 54 countries of Africa Amerikana o Amerikano na o mga European sa kay kauban min sila pariyamin sila mga paagi capitalism Parehong religion, Catholic, Bible based, kanang ism, Catholic, Catholicism, Protestantism. Maura ni sila silang kaubanan na mo ilang gibuhat sa Europe o ah, sa Africa for 200 years oh karon filth and squalor poverty, bankruptcy, illnesses, deformities, tanang klaseng degradation o deterioration sa mga sa mga tao o sa ilang ilang ekonomiya, infrastruktura nila luoy kadyong mga kan nga mga Africans nga grabe ka degraded or inferior lang education ilang mga eskwelahan way klaro o niya ilang makasada dili paid klaro daghang mga lugar nga wa jumoy kasada now here comes China in just 30 years sa gibuhat sa China nga dunay feeling ang China sa mga kabos mabitan na communistic sila komunista kay more on laborer sila dugay ka ang mga Chinese naganto sa kalisod si Rizal usak ka witness ana nasa libro niya kanang gi textbook sa eskwelahan nasa iyang mga writings nga gingon siya nga wa siya mo believe sa gitawag og freedom og prosperity sa USA wa siya mo believe ngano pag-tour niya via USSDA din usa pa nga nagpa-Europe siya yang nakita sa California guban pang lugar daghang mga mining nga mga operations nga luoy ka mga Chinese ang mga trabante uh, ah, grabe ka luoy lang conditions inhuman ang treatment mo to nakakonklude gyud sila sa nga I don't like the prosperity of the, the USA because their freedom and their prosperity and progress is only good for the white man. So you see, effect na sa iyang nakita nga pagpaantos, pag-oppress sa mga rabante nga mga Chinese. Mao ni nga mga Chinese do na sila kiubos og dili og di man galing panimaos nga pangandoy kay ubos gud. Offended sila pagayo sa sistema nga Christianity o capitalism. Nga mao na rason nga dali ra sila ning achisim ning reject ning labay sa God of the Bible. Giadap ng achisim o evolutionism unya sa economic system ani niya o political system kanang communism unang giihaw sa wa sila'y papanagana bisag blood brothers nila under Mao Zedong giihaw nila ang 40 to 80 million ang estimate labi minus 40 million ka mga Chinese nga capitalistic meaning Christian or capitalistic meaning selfish oppressive sa mga pobre oh. dako na nga krimen og kitay pasultihon pero gialaw na sa Ginoo ang ako nakita nga benefit di na bisan pa man nga iyang pagka nakita na to nga bugatong gituan nga dautan kay dautan man jud pero doon na mga yung benefit nga no pag gi-wipe out nila ang mga capitalistic o mga greedy greedy man na greedy na nga klaseng batasan nga ang mga dato nagpagadato din continue lang suppress ang mga pobre Inaisundon nila ang commandment sa Ginoo sa Deuteronomy 15 kanang statute of uh, the seventh year Sabbath. Natag-agress nimo ang mga employees after 6 years of of tabang o panikamot nila sa ilang employer imbis i-release nimo tagaan mo sila o kagawasan after years nga imong gitrain gi-expose sila gipamas gitagaan nila kagayonan nga maka-experience antud makakabot sila og mastery silang craft at the same time imong gitigom ang tight sa Ginoo ang uban pang imong mastigom nga kapital para nila nga imo silang i-capitalize kapitalan mo sa pabarog mo sila mao na essence og meaning og intent og purpose sa Deuteronomy 15 nga statute of uh, the seventh year Sabbath. Seventh year Sabbath meaning kapito nga tuig nga mupahulay makarest sila sa ilang labor silang pag uh, pagtrabaho nga uh, mabulahan ng employer ang ilang master ang ilang amo imbis sundo na sa kapitalista nga aron ang mga laborer dili mahimong komunista dili mo rebuilding wala sunda ngano nga man nasunda nga naman na sa Bible Bible man na sa Katoliko o Protestante naam nang naam na naam na nabasa na sila mga Bible ang Katoliko ka o Protestante ilang justify nga obsolete na na obsolete na na kay old na kombinanta o kisa may gingon ninyo nga obsolete na kaklaro sa gingon ni Christ diha sa Sermon on the Mount nga not even one ayuta even pang tuition mawala sa hang word until they are fulfilled wa man ma-fulfill wa man masunod wa man natsunda di dili na mawa mapabili na kasimpula na magpadayo na siyang powerful nga in effect na siya in effect na siya may expect ang Ginoo nga dunay resulta hangtod na matuman na natin na kung matuman na na pwede na i-resume kay nasuwat na na gipraktis naman natin nahimo naman natin ang karakter nahimo ng habit pwede na wad ng mga written records mga bible or mga libro mo na meaning na dili kayo nga, nga himuon imong obsolete uh, evil nga uh, interpretation ng mga buang nga mga ministro mga pare wicked nga mga kapatuo nga may servant sa Ginoo kanang Deuteronomy 15 maunay counterpart or mo meaning sa gingon sa mga Chinese nga teach a man how to fish and you feed him for a day. To do e, equip ang tao, makangao siya, for example, managat, o Sama ra nga ikaw nagpakaon niya tibuok kinabuhi. Mao nay meaning sa Deuteronomy 15. O kari pong Matthew 25 na nag-ingon ang ginoong nga pakan-a ang mga ipanggutom, pabistihan ang mga bisti. nabangi tagay shelter lay tagay balay ang mga homeless. Ati man na ang mga masakiton, tabangi ang mga nga uli po ng mga priso nga makakuha sa sa, ma, sa real nga freedom um, that is dole out dole out charity katong sa Deuteronomy 15 mo to empowering charity duha ka charity na kaning Matthew 25 dole out meaning arms AIDS hatag kag tabang tumaw na gi ingon sa Chinese nga give a man a fish and you feed him for a day give a man a fish and you feed him for a day gitabangan nimo so ang dole out charity giving the fish ang empowering charity teaching the person how to fish so duha na dole out charity og empowering charity giving a fish and teaching how to fish gibuhat na sa China nga dili man unta Christian sila gibuhat na sa China ngadto sa Africa ug sa ubang mga nasod klaro kaadyo ang effect kay nadali og kaundang ang mga Amerikano sa ilang pagabigar stop na sila og kanang giving a fish nato nila gistop na nila ang China pag give a fish to them ano ming prosper man sila sa pikas nga gi-equip sila gi-empower sila sa empowerment charity nga tagduan sila how to fish meaning how to barog makabarog sila ning prosper ang Africa in just 30 years giyon sa pag-empower sa China unsa may meaning anang real meaning sa empower anang teach him teaching them how to fish meaning actual meaning real jud mao ni sa Africa sa tanang nasod nga na involved ha, wala man siguro wa makig-coordinate sa makig-partner sa China na kalsada asa ang kalsada gikinanglan pave pave ha pave di ganun ispalto kundi concrete <coughs> pave road Kalsada, asa ang kalsada, gikinanglan, limang kana na ah. sa Amerikano o mga Europe, Europeans. Kalsada lang kung nag-connect sa ilang mining site ngadto sa port or pier. Bridge lang kung gikinanglan ni sa ilang mga sakyanan. Walay para sa mga Africans. Maunay gi sulti gibalita sa tanang mga nahibalo sa sitwasyon sa Afrika sa mga Afrikano nga maoy naka experience na mabasa na ninyo taypan na lang ninyo ng mga kinaghanang video diha baig Afrika Taipa, Africa, China, Africa, USA. Ang kana magawa ng mga videos nga naa diha ang mga balita comments kami abot og tag 30,000 all around the world <coughs> liman mo ana ang natabo karon ang natabo di ay nga minkalit og kaundang paspas ang pagkawa sa ilang pagkabigar nahimo na silang profitable unya nahimong profitable business partner sa China kay China man nagtabang nila diha ang China naming dato pa kayo gipad na dato ang mga na-improve na dato ang mga Africans o di pa lang di lang di padato jud tawag nimo ana pero misaka ang ilang economic status ang ilang mga income misaka ka-afford na sila sa mga pagkaon bisti panimalay ana unsa pa paspas ang ilang mga edukasyon maayo na sa improve mga schools na ana mga facilities communication system nila mga mahalon na ang ilang mga mga maayong klase ng mga cellphone mga unsa pa nang wangginang lang computers na ana kay gitreat sila sa China as if Chinese po sila Filipino Chinese po sila so unsay progress sa mga Chinese na ah, na experience na sa mga Africans karon wala na tong mga masakiton wala na tong mga of course na apay nabilin nga resulta or salin sa pagpasagad sa mga Amerikano pero naanam nagkawala nangaalim na nga ayo o nakababol na pod ang mga pamilya og buhi sa mga na-deform o mga disabled in town ang member sa family tungod sa maltreatment o pag-ignore sa mga Amerikano nila mga European nila pag-oppress nila So nahimong profitable na nga business maka give and take na ang mga Africans. Ming dato pa kayo ang China ron. Mga comment sa mga tao tibo kalibutan. Ilang kong konsensus. China enriches herself kung nganaon yung pag istorya by enriching others. Mga Afrikano na, mga Filipino na, ug minsan pa na ilang ikapartner. partner Gi-enrich sa China yung kagulingon o na-enrich siya because gi-enrich niya ang uban pero ang mga Amerikano ug Europeans nga Christian na gadalaan ning Christianity o capitalism o ilang ilang government system monarchy or ma democracy unsa sila they enrich themselves by impoverishing others by sucking others by treating others as milking cow they are leeches or to be to be to be frank and direct dialysis suckers la blood suckers la sa Bisaya pa din sa atong sa Bisayas. alimatok kung di ka mag careful hurot di mong dugo marag vampire ba limang ka mo na Christian nitini mo wa masibo sa dingon sa Bible nga love your neighbor as yourself wala ay mga convention. Nagdaga na ron sa Tibok Africa ron nag-announce pag na sila dagkong mga leader ng mga mga righteous nga leaders kadaghan kayong dili righteous daghan kayong corrupt kay nga corrupted sa mga bribery sa mga Amerikano ug mga Europeans. Pero kanang mga butan, niingon sila nga the Americans and Europeans use religions, use the Bible in their works of oppression. Successfully yun. Successful sila gamit sa Bible. Kay Bible God kuan ma'am mute amang ang Bible sa daghang kasong mga areas da subject to misinterpretation kay ngano ang real din ang tabo daghang kasong nawa tugutan na mato nga sakto ang nabilin pero ang problema ang nawa kay at least 6 7th month 1/6 na may nabilin so og sa elepante pa na siya sa entire Lipanting nabilindunggan naman naka identify ka o maka-identify ka nga Lipanti na siya pero ang diferensya is dili siya kumpleto nga Lipanti daghang kasunawa di ba Lipanti way lalis kanang Bible word of God na way lalis nga labay gipang daghan labang gipadugang nga mga mga sayo pero di sa tangsgot at sa mga i-assume sa nga walay big wala say walay nas, nabutang or na tipo ng mga lies at sa isipon na completely truth ang natanan sa Bible problema og sa lipanti pa 1.6 naman siya dungan naman na unsa man klase ang lipanti na patay patay nga lipanti di ka mamatay ang lipanti dungan ni mabilin meaning ang giminata na is giwa gyud gikaon ang the rest ang denggan na ibilin na buhi din ang lipanti anak bisan pag kamingon nga wa mamatay ang <coughs> lipanti ang dunggan na natangtang ja karon mutana ta ang ate kay dinggan man ja nawa man ang tibuklawa sa lipanti sama atang benefit na mabenefited ta sa linggan ipaypay na to <coughs> ang real usefulness elepante to sa 6-7 ah, katong yung lawas balago ay dunggan sa dako siya kadto ikatabang sa yang owner no o kisa na, naggamit sa elepante layo ra kadto ang dunggan kay bisa makuha ang dunggan na ah, pamay buhok gyapon maka dungog pa gyapon lipante mo na ang gi demand diha nga daghang nawa nga actual capacity na nahimong inhotel or disabled Christianity ang na, mga tao nga ang gihawiran Bible ra. Mao na nitabo tanawa ron sa Amerika o sa mga Europeans unsay nahimo nila. Di man siguro na mo di man siguro fair og intelligent atong konklusyon nga mingon ta nga atong bitsuhon og um, judge or label ang mga Amerikano o Europeans nga that's their best nga desire or they even desire that kind of results ang sakto nga akong tag-an nga real jud nga comment nila o ilang kasulti we wish there is a way nga among hibawan o we could do better doon na sila mayong intent pero nganong disabled man sila doon sila willing or good heart or good intention pero nganong sa actual dili man meaning willing but not able man oh ang rason ana is piangan na piangan sila pagadyo tungod kanawa ang 6-7 naa na nakita na namo ron taghan kadyo mga libro ha Hesus Ginoo ko dako ra kadyo ng figure nga 6-7 aw kanang 1-7 ang Bible dako ra kay ng figura usara na ka bagang libro mong gigamit o compare na panilabot ang ubang kinaghanan tong librong kauban na na kung i-compare ang Bible most shrink ang Bible among giswayan ito compare sa kaning usa ka grupo nga duha man ni ka grupo god nga missing Bible um, mo missing Bible missing parts of the Bible duha ni ka grupo grupo sa mga prophets o apostles nga mga writings o grupo sa direct nga sa Ginoo nga mga writings dictation gyud sa Ginoo nasa dictation ng mga giditip ng mga libro do ka grupo ni ning kuha lang mi sa main nga mga major nga libro sa aring grupo sa Ginoo munay nay kumpara pa na og sa light pa na sunlight mo nay gakasgan gikasgan sa light sunlight ang sa grupo sa mga prophets and apostles mo moonlight so gi compare na mo gakuha lang mi og katod yung mga among giisip nga bigatin nga mga libro o mga <clears throat> mga messages ingabot og 30,000 ah, pages versus sa 1,100 pages nga Bible daghan pa gani mga libro nga wala mo i-appeal kanang 17 nga kung kompetisyon usa ka libro ha karon gidugangan na mo giapil na tong nga daghang libro nga importante pod gaon na ba sa lista ningabot og 30,000 plus mga 30,200 unsay labas unsay meaning na, ang Bible how big the Bible is compared to the word of God total word of God 130 more or less 130 or less than 130 percent pero aning klasihang uh, ah, gidaghanon namong gigamit ng, sa comparison around 130 tra gamay kaaso ang ang Bible sa entire nga whole og sa auto pa adyo namang Bible na asa kana ang steering wheel siya kumaw na ilang dyan ang work siya starting or katubang ignition key na dari sa gidakon sa auto or sa kinan dili siya ngana ngana ang kwan na ay pagpita sa Ginoo si Lihay papitlihay nga nagtestify nga taghan taghan kaadyo mga plain o mga precious kaadyo nga mga books, mga pages, mga letters, mga manuscript gipangkuha nila. Pag-compile nila ni Emperor Constantine arang daghan na gipang reject. Mga tugingan ni Lihay, Prophet Lihay nga many dili jutay plain, klaro kaadyo and precious, very important dili, trivial dili dili obsolete dili dili unimportant very important nga mga parts gibang kuha things taken by the apostate church apostate church nga mo nang gingalan ta katoliko so that meaning resulta the nations terribly stumbled ang error sa mga nations ang pagka-stumble pagkahidagma sa mga sa mga nations o mga individuals grabe apil na lang ilang paghimo mga krimen in the name of religion hmm. kaning kaning apil na lang gihimo sa mga Amerikano o Europeans nga treatment nila sa mga Afrikano gihimo nga treatment nga It never, never deserves the name Christian. Not even the two-liter CH. It never deserve kaning mga buhaton resulta sa gibuhat nila for 200 years nga nakalata na deteriorate ang infrastruktura, may deteriorate ang body, ang health, ang deteriorate ang mind, ang taon, ang mga emotions, ang whole person sa mga Africans looy kadyo asin looy resulta ni ilaning buhat bunga ni sa ilang gipang na negligence o lack of love lack of neighborly love lack of loving your neighbor as yourself mao ni resulta mao ni epekto di na nato malalis bi sa pangusawa natong deny na sa madinay na ninyo pero sa mga tao nga nakasabot and sa Ginoo di na ninyo madinay ang madinay ang ang mutuo ninyo kana lang mga naapa sa inyong kuan under sa inyong deception maonay real nga tabo maonay real accomplishment sa mga kadala sa Bible sa Christianity o kining bunga ani niya or gipattern niya kining kapitalism ug demokrasi ug monarchy gibase sa Bible mao ni resulta kung ihait ta pag istorya fake gyud um, resulta ni in, in a sense nga daghan kadto kuwang kay kung kag fake ang product di man jud totally mapareho ang biswag sa paningkamot nga maningkamot nga mapareho jud sa original na ay mga areas nga dili siya bisa pag mulabaw sa tanang area ha nga sa kanindot o sa sa quality mao pa fake siya ngano sa angal angalan the fact na dili siya wa siya taga iputugot wa siya magister fake na daghang kulang laser ang quality daghang missing parts samot no. so musunod ta sa paagi nila kaning kapitalism demokrasy nila ang ilang gobyerno nga ing pasali nga mo mo take care mo protect sa mga tao hain man ang protection against poverty against mga opresyon, pagdagmal, pagdagdaog sa mga overseas ng mga amo dito sa Middle East. Hain man na nganong ning abot ning suffer man ang mga hain man protection na na nganong ning suffer o gipasuffer man ang mga Pilipino sana nganong wa man pugni nganong wa man ma-prevent nganong wa man maka-generate ang gobyerno og enough nga job o business sa Philippines para di na mapugos ang mga Filipino 10 mil, more than 10 millions kay kaman ko man eh uban mil tayo na pimipuli may kag 30 millions sa mga Filipino OFWs sila nakaagis pagantos dito sa foreign nga uh, lands especially sa Middle East nganong manupog ni o gobyerno pagkang taron nga naam tay mga yuta nga angay matikad at ang China karon oh. kabukiran bisag unsa kalisod ka, sa kabukiran nahimong mga rice terraces deserto bisag unsa ka lifeless o ka harsh ang environment sa deserto na convert nila into tambok kayo ng kaumahan napay solar panel nga gi insert sa mga prutasan. First row putas. second row solar panel, third row putas. mga putas. fourth row solar panel. Galis-ilis lang sila og butang sa mga prutres o mga solar panel. So, double igo. Free electricity o or charge lang itanom uban mga rice rice yung mga crops so manong nahimo man nila yung mga Chinese nga dili Christian manong taas man sila love your neighbor as yourself manong taas man ilang kapasidad nga naka give each man a fish o naka-teach each man how to fish. Meaning na fulfill lang Matthew 25 nga dole out charity o ang Deuteronomy 15 nga empowering charity kana statute of the seven year Sabbath nga pabarugon ang mga pobre after 6 years tabaho sa mga kabatanunan pabarugon sila at the 7th year asang funding ng tithing. Para sa kabos ng mga ang tithing, share na sa Ginoo, i-claim na sa Ginoo, at least 10%, i-claim iyan ang share para arana sa mga anak para na sa dole out o para na sa empowerment equipping duha ka klaseng charity ang applyan ana manungo man nabuhata sa mga kapitalista nga ilang ng Bible naman na sa Bible tungod kay lip service meaning dili sincere silang katuo daghan ka mga truth nga nas Bible nga wala na sunda gamit lang ng Bible plastada ang inyong sila righteous that's the harsh nga evolution na to wa ta magkundim kanang mo disata nga patyon sila or i sugba sila sa impyerno o adto sila i huog sa ocean na walay life jacket na daghang shark so at mo ingan na ga-evaluate sa kamuturan ng real nga sitwasyon ilang failure na lip service lang ilang kasinati dili sincere wa sila tinod mahigugma sa amahan kung higugma pa sila sa amahan o sa Ginoo oh. ilang buhato ng kagustuhan sa amahan nga feed the hungry give drinks to the thirsty iyaw ng mga, mga pandoy mo na clothe the naked, shelter the homeless, take good care of the sick, help those who are in prison and enslaved to find true freedom. Iyahana. Kanang dole out charity nga commandment niya or yang commission. And then katong dito sa Pikas nga chapter, Deuteronomy 15, iyang kagustuhan nga empower na to ang mga workers, usually young workers, first time na sila ilang first 6 years nga ilang pag trabaho uh, equip na to sila tagaan sila sakto or kompleto full experience and training para ma-master lang craft and then at the end of the 6 year the beginning of the 7th year release them pabaruga sila tagaay sila sa gikananglan lang uh, mga sa karong modern na terminology og situation, capital, money, machineries, equipment, tools, puesto, connections, tanang klaseng support, tagai sila. So meaning to say, kung gihimo pa na, magawa ang mga pobre, magawa ang pobre. Every 6 years, ang first group of poor workers mahimong new entrepreneurs da with the understanding nga tabangan sila hantod din makabarog kung sa makuha nila dunay reinforcement nga support reinforcement capital especially with the help of the government kung just noon ang gobyerno so every 6 years another batch ng mga employee na himong mga new entrepreneurs daghang mga idea nga ilang giporso mahimo silang makahimo bagong business makahimo og dugang nga mga products so kinsaman ang pangutan kinsa kinsaman sa mga trabante ang join og komunista nga gitabangan man sa mga employer nga makabarong gitabangan man sa employer nga mo succeed mo lambo especially sa ilang talent yun. Oh, not necessary the same business sa amo it can be or most or the best best of all is ang talent ang talent sa <clears throat> specific talent sa sa employees uh, suportahan mo yung mahimong negosyo oh kinsa may mo resort to communism which is rebellion against the rich man communism is rebellion against the rich capitalist Christian, Christian capitalist. That's the definition of communism. It's a rebellion, a resistance against the Christian, the rich Christian capitalist. Kay wala mo tuo mo, mo implement sa kasuguan sa Ginoo nga i-empower pabarugon ang mga bata pa taas pa o future after 6 years pabarugon no. Ah. nga nung forever employees man ta no. Ah. maingon mo maayo ang new covenant gitawag niyo ang new covenant imbis second phase of the covenant gitawag niyo ng new covenant kaya ang first phase sa covenant nga ka Moses gitawag ninyo nag old aron mahimong obsolete lagi revise niyo ng wordings the Bible aron mingon nga obsolete na ang old covenant we have the new covenant atong sundon o karon new covenant man ka mutana ko kanang employment system karon and then ang grabe ka aja pay wa <laughs> gani kanang SSS DSIS ug kanang Medicare wa man ay post ko ano kay post magpuhos ba na nga pag-retire ni mo na ka sa environment na masakit ka na ka sa masakit ton na environment din masakit ka unsa may puhos anang pila na 2,000 5,000 nga pension o ganang real health or medicare Jesus, ginoo ko. O, pumunta na, interview ha ang mga tabanti sa palibot. Tabanti ka ng mga retirees today, mga pensioners na. Oh, interview ha. Kung nag ego ba ng oh, ah, oy, ho nagmumho ng lasi na ano, hitabong mumho. Dili na maoy paagi sa Ginoo nga maligon ang retire, mga retirees. Ligon ang retirees kung kini sila gihimong mga successful po nga kapitalista o successful nga businesses sa ilang area, sa ilang talents. Ligon ang ilang retirement niya ang starring ana nga system kadtong Ransardin nga pagdevelop sa land tagag land ang mga tao tagag land ang mga tao nga developon sa mga tao aron mahimong support ni min support ni kung naaning Ransardin meaning ranso Child og ang garden bisagway sisis besa ko is eh, isis. Kaning abot nga way limit sa daghan kadto mga putas. Kaya ni kung masakit ka kaya i-support supportahan ka sa income ani sa halin ani plus very nutritious ang mga prutas very pure healing ang mga hangin ug tubig unsa ang pagkasakit nimo dili ka masakit healthy ka adyo ka mas productive pa ka imbis masakit ka mas daghan pa kag mahimo productive nung kakaadyo ana ba so resulta na kung gisunod na to ang commandment sa Ginoo ang will sa Ginoo nga gi gi describe or express sa Chinese proverb na give a man a fish and you feed him for a day and teach him how to fish and you feed him for a lifetime mas epektibo ang teaching ang empowerment ang equipping ang nurturing mas epektibo pero necessary dili sa tayo nga very necessary ang dole out ang ang ang giving a fish kay di pa kabarog ang imong gitabangan mo nang gihimo sa China gidungan na nila whatever nga gihinanglan nga dunganon dunganon dunganon karon mas dali ang pag nila silang pagkabigars kaysa iwahi ang empowering idungan sa matabangan pa nga ma-equip kadtong dili jud kay totally jud nga disabled oh ilang subject to sa kanang dole out or charity nga dole out tabang kanunay which are few uh, mas daghan ang naapay capacity nga may power So ang path nga subayo na to og sundo na to ang path sa kalibutan forever employee ka imong pag og employer ka employer ka nga wa ka magtagad sa mga pobre awa kay panalangin awa kay panalangin mo bitaw nagingan sa hagaywan nga piling buslot ang imong bulsa why o nagtugot sa Ginoo kay wala nimong Ginoo vulnerable ka makanser ka hurot imong katabi sa pila ka million imong natigom as business sa imong during business nimo nga na ang itawag gaba at ang tawagan na pero actually result na sa atong ginuhatan nga wa ang Ginoo nato ang protect kay ating reject ang Ginoo sa pag protect sa Ginoo atong reject siya so ato balik ta sa pagi sa Ginoo usa ning ranchardin ang ranchardin mao nang para isug ang kanaan Ranch sardine is composed of three main components, ranch, orchard, o garden. Ranch, orchard, o garden. Diin ang ranch, ari sa paradise nimo uh, tanawon na sa Genesis 1 ug 2 ang description pag-ingon sa Ginoong uh, the grasses shall be the feed of the animals so meaning ranch na grass o na animals and then ingon Ginoong nga do not kill in, in, in indicate siya but roll over the animals ayaw ayaw slaughter ayaw kan ah ang pagkaon ninyo is fruits and seeds lang so mao na gipakaon sila meaning dili ipaihaw dili ipakaon ang mga <laughs> mga mananap lahig tuyo ang lahig troll ang mga mananap muhatag na sila fertilizer manure urine carbon dioxide para healthy kadto ang mga prutas. So ang prutas mo ay pagkaon sa mga tao. So doon ay orchard. Frutas mean, means orchard. So runs orchard and then katong Eden which is garden. So ranch garden. So paradise was a ranch garden. It was a ranch, it was an orchard, it was a garden. Ranch garden. Kanaan was also a ranch garden. When God described Kanaan as a land flowing with milk, nag-awas og milk, unsa man milk, mananap og mga human mothers. Daghang kay mananap. Kung mag-flow ang milk sa mananap, meaning dili tambok ang mga grasses, abundant og tambok kayo. Mao nang kanaan then and honey, flowing with milk and honey, flowing with honey. Gaawas ang mga honey, tungod kay daghang kazong mga nectar daghang kazong mga mga flowers unsa man ang flowers duha main nga source of flowers fruit trees ug ang mga flower gardens so it was both in uh, an orchard and a garden as well as a ranch ang kanaan it was like paradise kanaan was like a, the paradise giristore sa ginoong paradise in the form in the name of uh, kanaan nga iyang gigamit niya nga pilot project pilot people ang mga Israelites so mauna ituyo na manong abroad ko sa lasang kay lasang pa ang wala ma ma-distribute sa gobyerno nga naajay balaod magamit na ang balaod nga makaklaim ta ng gitawag homestead nga rights nga gihatag sa gobyerno nga up to 24 hectares free for every head of household. Oh, nganong gilimod man sa itong mga official be. Di sila kakaya pag-remove ng balaura kay may bawaan sa mga tao. Good law na. More na good law siguro sa Philippines. Karon kining gilimod kay di man lang tangtang gilimod na lang. Why implement? proof nganong ligon ni siya og effective ni siya gihapon nga balaod oh few years ago not over 10 years ago nga si Loren sin, Senador Loren Ligada Senador na siya ang nagdugang og provision naghatag amendment sa buhi kay buhi man ang walaod yang ginan nga yang gi-added to ang amendment na approve na in case disabled or patay na or nabulag o nawala na ang nakabulag ang banag asawa, wala na ang amahan sa pamilya, wala nang bana sa pamilya, the mother can claim for his children sa maong uh, rights ngayota sa gobyerno. Nganong wa man na-implement sa demokrasya karon. This was Communal, Communal Act of the Philippines 141. Land Act of the Philippines. So, before the Republic, communal pa, original din natin atong mga ninuno ni, mga original na mga leaders ng mga buutan, silang Manuel Quezon, President Manuel Quezon. Original nga mga balaod nga kauban niya. Mo'y gahimo aning balaura. Uh, thanks to them, they have concern for us. This homestead law is giving the poor people the way the way to solve the problems without going to Middle East to the Middle East kanirang yuta mo'y um, reliable nga way nga mahawas sa silang kabus o kining talent development na mag-uban man eh kay the day or the moment nga nakayuta unya tamna na nimo unsa bisag initial pangabot bisag initial pangabot bisag initial pangabot di padaghan kaayo pero makakaon na ang mga family members so meaning di na kinanglan na mag pa-employ ka nga gamay kayo ng sildo imong gipadato imong gitabangan imong amo nga maka-achieve siyang dreams pero imong dreams di nimo ma-achieve bisag mo pa'y pagsugod imong develop si imong yuta makakaon na kadayon di na kakinahang mo trabaho ang imo na lang bakan daghang kapakanting oras focus sa imong talent kung sa imong talent developan na aron mahimo na siyang second source of income nimo kay na na may imong first source of income or food kanang yuta once na nakayuta dali ra kaadyo nimo pag-develop sa imong talent kay maka-focus man time daghan man kag time di man mahukot imong time sa pagtrabaho sa imong amo kanang 8 to 5 nga work uban lapas pa <coughs> dili daghang kabakante oras mahimra nimo magamit na nimo kung wise ka para sa self development talent sharpening para additional na po nimong income so maka-generate siga og abundance or kadato more money more income daghan po ka matabangan so mauna dapat ang saktong gobyerno oh implement pa na sa gobyerno pastilan og mabasa ninyo ang true will sa Ginoo nga aning na aning mga libro nga gi gi pang-reject ni nilang king uh, ah, nilang Emperor Constantine during the time nga nag-compile sila sa Bible unsa day will sa Ginoo yang gusto bahin sa yuta unsa may land act of God unsa may land law of God law of the land sa law on, on land or for the land sa Ginoo klaro kaso diha nasa yang libro pila ka chapter na 15 ba to mga 48 pages yun sa diha di niya kagustuhan di siya gustuhan ng mangilog-ilog nga sige lang sukod harag sukod na kanang kutob sa makita sa mata mo iya ha ipadistil lang niya sa iyang amigo nga nasa register of deeds or register of na dinar ba na unsa ba na malantay tulan di na di na, na gusto bisag gid sa pun mga tao pangutan-on ninyo pangunta na pangunta na sa mga tao bisan kisa bisan kanang kriminal nga tao tanan bisag kinanalituhan ay ay di necessary nga buutan katong kinabuguyan pangutan a ah, nga sakto ba nang gibuhaton ni bisan kinsa nga ang nakapabor o nakauna nga while limit ijang pag-claim ownership, pagpatitulo sa mga juta, tungod lang kay doon sa luwag, yung mga amigo, mga nasa gobyerno, o naagis si Jamis mo sa gobyerno, hantod nga dyan mo yuta ang mga nabilin. Punta na ang mga kinamalituhan o kinaimuralan sa tanang tao, mga mga prostitutes, kanang mga kriminal, moderes, robbers, pumunta na sila di ba makadawat kag tubag nga diri correct ug righteous nga parihapon sa imong tubag unya pa no sunod nga pangutana mulabaw day ta sa ka maayo kaysa Ginoo ang atong idea maayo no nato nakita nga may idea may ani may tubag gatuod day ta nga dili dili pariha ang kung maayo na mo na truth gato ka, tanga gato batao gato ka tanga Ginoo dili maupo na yang nana or mas maajo pa jud yang una ana ana una pa mas maayo ana klaro kaajo nga walay support walay mura support ng mga pag land grabbing or pag tag-iyang mayuta nga kadko nga wa gani siya maghago igora ga patitulo or kanang mugamis ng pursa para pagpahawa sa mga tao ilugon din nila wa nay mga moral hospital support mo earn gina og resulta hinako mo or nagmo itong resulta kanang lang grabbing kay hindi nakitulog ang Dios God will implement the law the law of fairness the law of uh, justice implement niya sa Ginoo so just a matter of time di man agaba or ah, dili na ingon unfairness uban mas unfair dili implement sa Ginoo ang fairness mas unfair mas dili siya righteous na Ginoo so dili ta kinahanglan mo worry pero ikaguol jud to ang metabo nga giangkon nila jam mo na hinon yuta ang mga pobre tanawa ang demokrasya runog og nakatub kamera siya na, nagpabilin ba na siya or nag nagpruba na siyang nga government of God na siya i-implement man niya bisan katulad lang paghatag og 24 hectares sa mga head of family nga balaod sa nasod So dili ta musunod sa way sa kalibutan. Way ta sa love. Kung ganang balaora bahigugma o oh, mao na apil na. Kung wa ang way sa gugma maapil sa lang di dili ta kusun sa lang balaod, magain ta. Basta nga ato, unsay nakita nga way sa Ginoo, nagiyang gi-guide na nato, gilamlag nato, man ito sundon. Mo na way of love. So kung ma-abroad ko sa lasang, mo na meaning na magama ko Grand Sardin. Mag-claim ko sa very benevolent nga uh, ah, gifts sa gobyerno sa atong mga forefathers man na nga doon ako 24 hectares so anha ta pa ingon unja uh, ah, automatic na nga tag 5 hectares mo ana mga bata kamong lima more or less 5 hectares uh, kan usa may kuwang 4 hectares ang usa kay 24 man itong ma acquire so under this present circumstances mapa, mabuntog o mabungkag ang present na mga government system kana lang una akong mabuhat unya bilin mo na mabilin sa hagna nga mo take care sa atong gisugdan og nagtulin paron nga pag acquire og yuta og pag develop sa gamay lasang diha sa larapan kanalasa nga gilibutan sa o gikumpo sa walo ka barangay Tihero, Kambungason yung tuyok sa Pikas mao ang ahlihawan din pasod mao ang naatang bungamar larapan pangdanog tihero o sana basta kay mga it na uh, barangays oh, nausok yay uh. okay so ang injong baton ana gusto ko mahuman nagbayad ng kamay muna diha sa narapan kay mo na itong starting point aron makaaninaw ta asa ang government land na asang wa klima sa uban ana man na claim ana po hindi man natin napulihan katurang bakante may atong i-claim ah, bisag di ta magliklihog ko na pwede naman ta makooperate ba makatugway o ginagmay na itong mga baka kanding kaya na may grassland pwede na god kung naatay ka ba yung luna diyang ang yabangan o kanang mapalit na to da simple nga approach pero kung tuman tatong dinagko nga pultasan dagko ana uh, ato na limon or sabuton ang mga tao nga nahog pa manikom muna tong tanan yata tagalibot ani aning gamay nga rasang atong i-convert ang mga slopes convert na to ang mga slopes kay mo may kakahuyan into fortress or orchard unya ang buko-buko mao may mga grassland buko-buko sa mga hills and mountains oh, mo na itong tugwayan sa mga baka kanding pero ata nang insertan ng pipila ka mga putas, here and there every 30 meters ba apoy mga Putas. So tanan malipay. Unya ang tip-tip kajo or sharp kayo nga V lahom kayo ang balis between sa mga mountains tungod sa kahabog sa mountains og pila na kat katuigan nga sige kan-kan ang tubig mga baha sa yuta nalawom na kayo kanang apiki na kayo mag ug sa kanal pa very sharp nga V galiter V so picky ka jud dito jud sa sa ilawom ato nang i-transform into plane nga hagdan-hagdan more landing nga klase mga hagdan-hagdan nga rice paddies ba mga luwang-luwang sayo na kayo na kay mubo ra kadyo ang gap pati buara usa sila 0 cm gusugod sila or 1 inch then letter V man so nagkanam ka wide kuha tag wide nga bindi sa tong gusto say uh, ah, appropriate Dari sa ibabaw is na mo itong label sa ipil up itong suta utang tama na sa saog 6 meters nga naigilap doon sa luwang atong kamon unya i-slide na to ang paubos dili i-tuktok nga mura o pangpang dili i-slide na to ang atong reflap so steps din na marag maraghandhanda na step step by step ikan sa habog kayo nga starting paubos ngadto sa ubos na nga mulibel na sa dagat dito sa highway dito sa larapan lapit na usok ito sa pangdan na. Ano? so padugdog padugdog pa paingon sa seashore sa highway dapit so dili para karon nga ka stiff ang mga balis no, ay pos ay pos tubig racing mga kasalan katong malungluwang na to safe ka jo dindaman na to og gamay uh, kanal na ato agi ang tubig na na, namin mga rivers, uh, mga gagmayng, gagmayng mga streams, mga fords. <sighs> So, ma-transform ang mga lugar ito very safe, mahinlo, kadyo. In fact, ang mga slopes, ang ilaw, anak grasses po. Although more on mga putas. Yeah. mawa ang karon na dangerous man na kay centuries of siging baha magod mo nang nalawom kayo ang ang valley between mga mountains so padayonon na si Ja din ang ang target nga netabo lima medyo mga bata lima mo mga bata mag acquire mo gamay uh, lot and small house nga kapuy libot sa lima uh, sa sa little inn man may porma ni gamay little inn niya dito sa Pikas kanang front nga line sa little inn Mandiri ang alihawan amo ah, nang ilaka ka mamakanel ila kalilay nga naa sila sa Mandiri sa forest So, palayo ang dere, but I will begin to step my other foot to Mindanao. So, my one foot din sa lasang din sa Bohol nga atong gisugdan na kay magsige man ta na og support nga ma bisag di ko na to claim mo ng kwan kung naa na sa uban suportahan man nato ang mga mga lumupyo nga apil na punta nga ma-convert na to into orchards maputasan na mga kahoy di ang kahoyan ng slopes na mabutangag mga prutas ang mga grasses grassland ka ng mga bukbuko sa mga mountains or hills i-convert yun natin into land sardine uh, very feasible na siya bisan pag wa kapital kano daghang ay tagliso sa mga prutas kay si taga og prutas kugihan naman nato nagtanam until nga di lang una nato putuntan ng mga kahoy dajon katusang hinuon tong katong tamnan sa nato sa mga prutas andin makadako ang prutas o makawa man tong mga kahoy antod nga ug mo decide na gitagkuhaon ta ng mga kahoy kadagko na kayo mga prutas awa na limpyo na hangga ano lang itong mga grasses ng laong. Oh. Mga flowers. O, oh, nang sardin na. Nairans daan kay pasyulan ang buko-buko. Anja orchard kay butangan itong mga prutas ang insertan itong mga prutas ang mga grasslandaan o pulihan itong mga prutas ang mga diri sa kilid mga slopes ng mga kahoy nga kanang pang firewood o lumber pang balay kung naatog ano mga buwak o na garden di maranchar din ah. na na magkalisod ng lisod ng kalibutan magkagutom-gutom o ano na mga gira-gira safe is when we are near or in the side of the forest kung ano sa bang parisa nga limpyo naman po hindot naman po safe na po pero safe kita sa daghang ka mga danger usa ng organic na food itong ikaon no? safe na ta sa mga sakit need for additional income oh dako kaso kung malaghan itong mananap ng mga mga prutas and then makakwire po tagdugang yun kay kung magkadugang tagpalit og yuta dihan na kita magka automatic man nga kung nay uh, ah, claim nila nga government land kita na yung kasaw sa tag-ija ng claim ang tag-ija ng yuta nga itong mapalit so ide paliton abangan or kung sa gobyerno jud uh, ah, yabil na to free So, Claro. Nga Nganong dilita mo puno sa badbad? Ang rason is, erodin ang badbad, daghan ng tag-ija, bahin ng mga yuta. Bisa pag mulan po sa ta sa itong gibuhat karon sa itong pamilya nga, palito na gikan sa itong mga ilagaw mga yuan, dyan suwel ang, ang badbad yakinanglan og soil ang badbad og fertilizer so makatabang lang naatay mga ransuhan natay ranso sa ubang lugar nga nay grassland kay kung napay grassland ang badbad pwede na diha o, ah, pwede man panamnan na diha po di man pwede nga di nato bato na pwede ka po pero malangan dito so mas mayo natay laing lugar nga gaproduce og fertilizer og may source sa soil kay mahakot man nato ma fill up sa badbad dahil lang pagya na uh, paspas ang pag create og soil og organic nga fertilizer mapalita og shredder og kining fertilizer nga mo convert sa mga dahon daghan mga dahon ng madbad daghan mga dahon sa luon so siguro na to nga ang dahon atong ipananom katong makaon sa kambing apil ng mga napier apil ng mga pawa o hasta itong mga mais nga mga dahon punuan ma-convert na siya manggod into feeds kung na itong feed mill nga mga makina itong pelletizer shredder una din pelletizer so save po gihapon bisag walay grassland walay grasses kung naay mga plants nga makaon sa kanding sa gula na ang natahop magkagamat ang feeds gasto lang kaya gilaram tang palit anak kay nga may makina na nga gamiton Then kurinti pa. Mo na ipuli kung walay grasis. Kung mabuhatan nato sa badbad, mas maayo. Now, ang akong goal jud or akong strategy is nianing hagna then kung mapunaan pa dyan sa o grassland nga daghan dako ning sa San Pascual government land gihapon ang nakapiskay biskay sa San Pascual kay grasses from the grasslands kanang rolling hills and mountains and then grasses po kaning dagami po humayan diri sa kapatagan to the ka source ang grass nga himuon na tong lunang himuon na tong lunang himuon tong suwel mag-dermi culture ta dito kani mo ipakaon na to sa itong mga mati so new soil new organic fertilizer um, mapilap nila to sa badban o asang lugar ang kinanglan kani pong pag convert sa mga steep valleys diri sa at nasang diri sa hagna ma-fill to uh, lunang sa mga fruit trees Durungano man nga gidugangan man ako og uh, inat binat ang akong tiil nga maapil na ang bukidnon. So far as what I have seen from research bukidnon na po ang potante kay ngano dako kayo posibilidad kay tubisin pa man ni kay gasod pa may pagsud nato sa lasang ang sala diri sa buhol nga gamay man guni lasang diri so ang mga tao nga kapalibot sa lasang nang claim na sila na na mga pending claim sila pero wala lang mo succeed kay gi limon-limon o gi limong-limong sa gobyerno nga dili willing nga mo implement sa balaod So, looy ni mga tawhan na taon, wa ka claim ang karon. Pending ilang mga claims. So, mao na is most likely nga scenario. So, meaning, dili ka kapuli dili ta ka makaingon jud sure kaadyo ang or easy ang pag pagbaton og kanang kanang pinaka perfect so far as I'm concerned ka case is doon na kita yuta nga 5 hectares labing minus 5 hectares aron maka full kita og dilok enduran sardine ana sa Mindanao more possible tungod sa kahawan o kawaid sa mga grassland dito ako nakita diri sa bukid Bukidnon mo na nga Bukidnon akong gitarget kay mao gyapon approach mo acquire ta o either o palit nga mayuta da skilled aron maka observe ta maka determine ta asa pa jud ang sa gobyerno pa wala ni nag-claim na dito sa Bukidnon ang dakong possibility. So mo na rason nga nung akong i delegate ni Joseph o ni Koy Koy ang pagtiwas sa gabayad naman tagsugo diya sa larapan nga luti pagtiwas aron matiwas na makasugod na kaya sa lasang. kung magkagrabi ang panahon nun kay nagkainit man kaadyo ang political na condition magkagiragira at least natay ka suksukan to sa lasang lapit makabalay taan din doon na natay connection nato sa lasang sa lasang kanang limpyo dihang lugar nga lasang nga more or less ang mga bungtod habog kayo dali ata maka kubkub og murag langob sa kilid nga limestone makagamag room sa lawom oh. Ah. habit house ba balay o tunnel so safer ta kaysa yata matanggong sa lungsod o dapit sa mga klasada o sa mga urban centers or village centers. Uh, so, mas safe ang nakasalasang. Mabitay gikyasan, mabitay naka, ganun nangaluwas tong mga taga downtown sa una. Nakadaggan mo sila ganito sa lasang. So, katong dito sa ibabaw dyan, nga doon sa lasang, wakayo sila eh, kung makatago din sila. na mayong, mas may ba armas tago rata kay ug armas mo diha man ang girago diha man ang conflict di man na sila mo pusil makapanglugos mo na sila pero di mo pusil di mo patay minus wala na kalamit dres Pilipinas kay wa kayo gerilya wa kayo kasukol ang mga Pilipino so dili kayo bloody nahin na gipang lugos pero di po tanan katago mo kon ato na nga natay hideout jud kung mo grabe ang sitwasyon uh, ah. mawang ang sa si, taktik sa Switzerland moron tunnel man sila moron tunnel da katupong mga bridges nila ready na na i-detonate nila bombahan mong kago ng mga bridges kay ang lamian na kay sa sitsulan is namang guslay umusod kag susila na yung mga bridges ni Magian gian pila na kanag bridges mga bay entry point ba e bukid mga kanag kabatuan mo ng ang mga kabukiran mo ng kuan sisulan na mountains na pa mga grasslands pero bukid sila musod ka sa sulan sisulan na bridges nga pila to duha ka nga ila nang i-detonate bungkag ko na i-detonate lang bumbang na diha time para why kasud sa Switzerland except through planes so minus dili jud nga na maka-invade na lang ang army usan as plano o ya daghan kadyo og tunnels diya ang Switzerland over 300,000 lagadugan pa di sila gamba karon karon nga daghang mga gwapong equipment so neutral di sila di sila mapilogira di sila mapatay di sila magpakamatay o magpapatay uh, ah, manay gisunod nila ang commandment nga you shall not kill di ba mo na nga blessed kadyo ang Switzerland for their decision nga dili mapil sa gira kana duha ka world war na ilang wa mapili naka mga war sa palibot wa sa mapil so wala mga matay ang ilang bana o amahan sa pamilya intact ang pamilya ligon kumplito ang pamilya happy mana nga happy ang mga Swiss o walay mga anak uh, orphans or fatherless wala po yung mga asawa nga na yung widow walay nagsuffer ng mga yang nga mga minds sa mga nga mga orphans nga masuffer o psychosis mo na nga ang mga psychosis psychotic ng mga utok yung emosyonal nga nag-suffer pa kayo dali kayo sila mali sa mga mas sila kabantay nga more dangerous sinoon po nga mga isims so evol, uh, mga atism evolutionism evolutionism um, communism wala sa wala sa sisulan na may tabo stable kayo lang pamilya Christian family naubi nila o giubi nila ang Christianity nga naa sa Bible pero ang mga dili sa Europeans nga nego sa mga gira o mga uh, models nga sagaran religious backup na mga murders, mga killings itong mga campaign sa Katoliko, Inquisition sa Katoliko nga 80 million ang napatay, itong crusade sa mga Islam versus uh, true Jews and Christians 270 million ang napatay kana kanang kasihang mga nawa nga mga amahan kay mao mo una kay giraman ni sunod tumay lahat ang mga survivors mga kabataan na sakit ilang mind o psychosis meaning ni ni filled with anger filled with uh, hatred filled with hate filled with desire for vengeance filled with bitterness against God, against Bible, against religion, against leaders, against press, tanan authorities kanan ilang isip ng mga nakaingon mo ilang kasalagan so kanang psychotic nga uh, era psychotic mind ma, uh, era of psychotic mind ang meaning nga is gireject na ang ini concept of God dili kay ang Christian God giangin nila ang ini God pag-reject nila sa ilang sa, sa ilang Christian God. Wala sila matong ginoo. So, nahimong atheism sa giadapt lang evolutionism which is karanggikan gikan kung ta sa dili creator kundi amoy ba nga aming mutate nahimong ang last nga intelligent nga animal nga iyang na na involved into nahimo siyang monkey so duha na amoy ba og monkey atong origin oh, low esteem low esteem dal ni man kag anak kag amoy ba or eh, monkey bulot man ang monkey so ngana ang brain sa monkey or amoy ba tali unsa may esteem nimo sa imong kaugalingon og sa ubang tawo easy to kill easy to abuse ka bisag wa ka mo angay sa natabo sa imong parents nga giabusuhan gipatay imong fathers pero kani nga magtuo ka nga anak ka sa amoyba og sa kanang monkey hasta po sila o sa may honor ana sa may worth ana na di pa siya matuog afterlife di matuog afterlife ng mga atheist o communist or kani mga psychotic nga mind bisag wa sila mga communist pero psychotic nga atheist gid sila bisag atheism lang ang ilaha wa sila mo communism mao gyapon di man sa matuog Ginoo di na sa matuog life after death after life wa so worthless wala siya hope anytime goes na siya mabitang daghan sa mga crimes o mga perversions anything goes na so uh, di ta sunod mas mo follow ta sa way sa mga Switzerland people sa mga Swiso na intact lang mayong pagka-interpret na pag-follow ang Bible man masunod ang Bible ko na hindi ipangbuhat rin kasi gira huwag ka si exploit sa mga publinasod masunod na ilan lang gi, gi gamit ang Bible as plantada ba plantada para mailad ta so mo na yung rason gikinanglan na to ang mga project morning project nga bad to Hagna to San Pascual to Bukidnon muna pass sa atong project para ma-economically secured ta then safe po datong health kay natay gihimo nga pang alkontra sa naka-expand nga toxic environment karon Then, worst comes to worst, doon ay mga prosecution or persecution sa mga evil government o mabot during a war may najiwa sa himuon at least natay kataguan na napoy pagkaon so it's wise to convert the forest into food forest or orchard as soon as possible karon So, klaro? Okay. So, sunod, lugahan natin ang ngay kay pa nga ilugang. God bless.